la Morga, donde vi? Es una dama, pero una maldita en la cama y me llama. Yo no sé, quizá a mí me ama. Y si tú te pones enseguida para mí, yo me tiro volando por ti. Ella es 10 de 10 sola a mí me llama. Que tú quieras eh, eh, eh que la pasta en su cama. Ella es 10 de 10, eh, eh, y sola a mí me llama. Que tú quieras que la pasta en su cama. bien controlando el ki. Es rubia y tiene el toto fino. De fábrica porque poco la metió. Oh, ya no es como como los que de antes, en las que me iba a llorear El de más, pero ya me la compré, pa' la usa yo volé, y me acuerdo de usted, que tú eres un 10 de 10, repitamos el PDT, Mami, mí dime que es lo que es, que yo estoy loco, loco, loco por usted. Es culona, le hice la languita cachetona, ella se arregla, y es la que la ya en su zona, no le compra a nadie, con los giles se dona ¿Quién será el premiado para tener el auto? para apreciar tu desnudez. Si te veo por ahí, yo voy a robarte. Eh, eh. Ella es 10 de 10, eh, eh, y solo a mí me llama. Que tú quieras eh, eh, que la pasta en su cama. Ella es 10 de 10, eh, eh. y sola a mí me llama. Que tú quieras eh, eh, que la pasta en su cama. Nuevamente. José mente, Sayan, controlando el ki. Y esta vez con fres. Dímelo Dayu, Nice Music, Dímelo Gala, la fama y el dinero hay que puro buscarla. Y con la visión, te juro que vamos a encontrarla.